Մեր դիշիրելի հայրենակիցներ, եթերում առողջություն են ողջունալի երթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում հաղորդման հյուրն է Արցախի հանրապետության առողջապահության նախարար Արայիկ Բաղարյանն։ Տորնախարար նախ ես ներողություն եմ խնդրում Արցախի հանրային ռադիոյի առողջություն հաղորդաշարի ունկնդիրներից, որ փոքրինչ ուշացումով եմ հանդիպում ձեզ հետ։ Սա ունի նաև իր պատճառները, որովհետև թեպետ մեր հայրենակիցն եք, թեպետ արցախցի եք, բայց աշխատանքի բերումով, ճակատագրի բերումով աշխատել էիք Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ըստ այդմ փորձում էի նաև կարծիքներ հավաքել։ Ինձ ուրախացրեց այն հանգամանքը, որ ամեն օր Արցախի առողջապահության նախարարը ընդունում է քաղաքացիներին։ Ինչպես է դա ձեզ հաջողվում։ Նախ բարև ձեզ, ներողության բարիք չկա։ Երևի ես է պետք է ներողություն խնդրեմ, որ ինչ-ինչ պատճառներով զբաղվածության թեկոս պատճառով ուշ ենք հանդիպել, ուզում եմ վստահեցնեմ ոչ միայն ձեզ, այլ բոլորին քաղաքացիների ընդունելության հետ կապված, եթե նախարարը աշխատասենյակում է եւ չկա ժողով կամ ինչ որ քննարկում բոլոր քաղաքացիների համար դռները բաց է եւ նախարարության անձնակազմը պարտավոր է բոլոր քաղաքացիներին հնարավորության սահմաններում պետության հնարավորության, առողջապահության հնարավորության սահմանները մեր քաղաքացիներին աջակցություն ցուցաբերեն։ Պարոն նախարար, ինչպես էիք պատկերացնում առողջապահության համակարգը, երբ այստեղ չէիք եւ այսօր ինչ կարող եք ասել այս համակարգի մասին, որը ղեկավարում եք։ Եթե տարիներ առաջ հերվից էի նայում Արցախի առողջապահության համակարգին, աշխատելով Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության համակարգում, մի քիչ ավելի պատ էի պատկերացնում, պատ պայմաններ, մի քիչ ավելի սուղ պայմաններ, բայց լինելով անմիջապես համակարգում, համակարգի պատասխանատվության ղեկավար որպես վստահեցնում եմ, որ իմ պատկերացումներից շատ ավելի լավ կարգավիճակում ա գտնվում Արցախի հանրապետության առողջապահության համակարգը։ Երբ համակարգը ղեկավարում էր հայտնի Խուշկյանը Հարություն, ուներ մի նշանաբան, որ Արցախցին պիտի բուժվի Արցախում, ասեմ ձեզ, որ այդ կարծիքին համաձայն չեն արցախցիները եւ նույնիսկ որոշ բուժաշխատողներ։ Իսկ դուք ես միանշանակ համաձայն եմ իմ գոլեգայի կարկախոսին, ես էլ եմ քարոզում այդ ամենը, այն մասնագետները, որը որ կան Ղարաբաղում, վստահեցնում են, որ բավական գիտելիքներ ունեն ազգաբնակությանը բույս ծառայություն մատուցելու համար եւ բարբերաբար այդ գիտելիքները վերապատրաստումների միջոցով, փորձի փոխանակման միջոցով ել ավելի են մասնագիտական կրթությունը տվյալ մասնագետի մոտ բարձրացվում։ Բայց այն բույս ծառայությունը, որը որ հաստացի մենք չենք կարող Արցախում բուժենք, մատուցենք մեր հասարակությանը, միանշանակ ուղեգրում ենք արևան մեր երկիր Հայաստանի Հանրապետություն, որը որ դա բնական է, նաև Հայաստանում էլ միայն մի բուժ կենտրոնում չեն կարող ամբողջ ցավալով բուժ սպասարկում իրականացնել բնակության անվստահությունն էլ ես չասեմ 100%, բայց 99% հոգեբանորեն է։ Այդ անվստահությունը ձեր բերում։ Պարոն նախարար, Արցախ գալուց հետո ձեր առաջին ողջավորությունը եւ առաջին հիասթափությունը։ Իմ առաջին ողջավորությունս Արցախ գալուն էն էր, որ ես 17 տարի ուսումից հետո աշխատում էի Հայաստանի Հանրապետությունում։ Առաջին ողջավորությունս էնա, որ ես փորձեմ իմ հնարավորության սահմանում, իմ գիտելիքների սահմանում մի բան անեմ իմ ծննդավայրի, իմ մայր հողի համար։ Հիասթափության հետ կապված ուզում եմ բոլորին, չգիտեմ, ուրախացնեմ կամ հիասթափեցնեմ, դեռ չեմ հասցրել։ Բաննախարար համակարգի հաջողություններից մեկը ռուսկաբանական դիսպանսերի եւ շահագործումներ եւ ժամանակակից սարքավորումներով համալրվելը։ Արդյոք դարձյալ չեն վախենում անկեղծությունից, կարող են տեղի մասնագետները լիարժեք բուժում, ստուգում ապահովել այդ ճարաբաստիկ հիվանդությունը կանխարգելելու, ախտորոշելու համար։ Միանշանակ կարող են։ Վստահեցնեմ, որ այն ինչ դուք մատ մատնանշեցիք նոր մասնաշենք, նոր շինարարություն, նոր բուրսարկավորումներ, ամենակարևորը ունենք տեղի մասնագետներ, որոնք վերապատրաստվել են Հայաստանում, Ռուսաստանում, նաև ունենք Ֆրանսիայում վերապատրաստված մասնագետներ, որոնք որ վստահեցնում են բարձրակարգ մասնագետներին անհրաժեշտության դեպքում կարան ճիշտ ախտորոշումն իրականացնել։ Պարոն նախարար, եւ նախավերջին հարցս չեմ ուզում չարաշահել այսպես ասած ժամանակը, որտեղ այնտեղ դուք շատ այսօր այցելումներ ունեք, ամենացավոտ հարցը, որը հրատապ լուծում է պահանջում, ո՞րն է ես մի քիչ ադմինիստրատիվ ուղղություն կտամ ցավոտ հարցին, քանի որ բուրս սպասարկումը համարում եմ բավարար, ինչպես նշեցի, ամենացավոտ հարցը մեր ազգաբնակության մեջ նոր կուլտուրայի ստեղծումն է, հա, որը որ առաջին իսկ օրվանից մինչև հիմա մի օրինակ բերեմ պոլիկլինիկական օղակում հերթերը, հերթերի գոյացումները, որը որ անկախ ամեն ինչից չեմ կապում առողջական ծանր խնդիրներից ելնելով մարդիկ գալիս են իրանց հերթական հետազոտման կամ ստուգման ու դեռ այդ կուլտուրան ձևավորված չի ինչպես մնացած երկրներում, որ նախորոք հերթագրվեն բժշկի մոտ գնալու ժամանակ չպետք է դու քեզ հարմարացնես, պետք է բժշկին հարմարացնես։ Ես այս պահին ամենացավոտը համարում եմ այդ։ Եվ ինչ ասեմ ձեր անունից իմ ռադիոն կնդիրներին, ավելի ճիշտ դուք ասեք։ Ես ոչ միայն ռադիոն կնդիրներին, քանի որ չգիտեմ ծավալը, քանի հոգի է ռադիոն լսում, ես կուզեմ մեր Արցախ աշխարհի մեր բոլոր ազգաբնակությանը առողջություն մաղթեմ եւ մի քիչ համբերություն, որ ել ավելի համբերատար լինեն միջև նոր փոփոխություններ ոլորտում։ մեկնեցինք օրվա թողարկումը։ Մենդեզյանը պատրաստում են հնչյունային ռեժիսոր Լյուբիմա Ազատյանը, հնչյունային օպերատոր Դալի Պողոստանյանը և հավաքման հեղինակ Սոնա Համարցունյանը։ Մինչ մոտ հանդիպում։